Sohta kaj capítulo. Dios payana yanapagninkuna KASPAIKOM ruega kamuykiko. Amaya CHIKCHO Dios HATON favor nintaja. y menin. y tiempupim Talvana Talvanay punchaupim yanaparhaiki. Kunanja favorecenan tiempuñam. Kunanja salvanan punchauñam. Pipas mana Urmarunampahmi, mana allin mana mana CHAINAPI SEÑOR PAJRURAS JAIKUMANTA ama pipas yanqakunata RIMANANKUPA. Aswanja liupim, hawachikuniku Dios PACIENCIA Paciencia Kuspa, ñakarispa, muchuykunapi kaspa, TASACHAKUIKUNATA aguantaspa, asutisqa, karcelasqa, tasayam kaipi mana puñusqa hinaspa yarqaymanta. Dioservej kasqaykutam hawachiniko, chuyancha chihapkaqta reqsispayko, paciencia kuspaiko sunqu kaspaiko chuya espirituyo kaspaiko chihapta kuyakuspaiko chihapta willakuspayko, hinaspa Diospa tiininwan ruraspaiko pa' hina kawsaspaykum, armawan hina peleanico, hinaspad diciendiconico. Hukpim alabasja canico, hukpiñatajme chignisja. Hukpim allinta allintarimanco, hukpiñatajme manallinta. Llullarimajpajme hapiwanco, chihapta rimachkaptiikupas. Rejsisja kachkaptiikupas, mana hapiwanko, hapiwanco. Wañusjapajñam hapiwanko, Ichaja causachkanikurajme. Mahawaptinkupas manaraqmi wañunikuraqchu. Llakikaptinpas tukoy tiempum TUKUITIEMPUM kaniko. WAKCHAKAS PAPAS APOYACHICHKANIKOM ACHKARUNATA Mana imayuq kaptiykupas kapuachkankum tukui corinto Korintu llaqtapi kaq wawqipanikuna. tukui mana reselaspa. Ñuqaykuqa mana recelaspam kuyaikiko hamkunam RESILUAN KUYAWAN kuyawankiko. HUKTAITA churinta ruigachka hinam ruigakuykichik. kunapasun hinaya hamkunapas CHIKPEJA chikpeja DIOS dios payachaskan manda Ama señor pe mana iñiqkunawanqa. Mana NINTING yunta WATARUSKA hinam kawachi. Allin Ruraja manam kuskancha mancho, uchayapi pas, kuskancha kuskancha manchu mancho tutayay manja. ha manam diabloanja. nitagme dios pi Diospi iniqpas kan mancho mana Dios pa templonja manam taitacha mama pa pachu mi Diospa Hikin dios menerja. Paikuna okupi mi achaza paikuna ukupin purisa, paikuna nin mi casa, kanjaruna ikuna. Señor janintagmi, paikuna paikuna siychi, paikunamantaya sapaqchakuychi, amaya hapichikchu millakuypaq ham kunataha, inaptinga nyuham hinaptinqa Taitaikichi, ham taytaykichik, churi kuna kankichik tukuyate inio Señor.